محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل ndugu zangu waislamu bado tumo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuchagua na akaufanya ni wenye kubarikiwa akaweka kheri nyingi ndani yake akafaradhisha ibada ya saum ndani ya mwezi huu ambayo lengo lake ni kutufanya sisi tuwe wacha Mungu ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun enyi mlioamini imefaradhishwa juu yenu saum kama ilivyofaradhishwa kwa waliokuwa kabla yenu ili mpate kuwa wacha Mungu ucha Mungu ambao ndiyo mafanikio yetu na ndiyo kufaulu kwetu katika maisha yetu ya hapa duniani kadhalika ndiyo kufaulu kwetu kwa maisha yetu ya akhera ni siku chache zilizopita tulianza kufunga siku ya kwanza ya mwezi huu wa Ramadhani na leo tuko siku ya kumi na saba hii ni ishara kuwa siku zinakwenda kwa kasi sana na ni ishara kuwa Ramadhani inamalizika siku zilizobaki kuikamilisha Ramadhani ni chache kuliko ambazo tayari tumeshazifunga. Kitu gani ni muhimu wakati wa kuelekea kuumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ni muhimu kwa kila Muislamu kufahamu kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amejaalia kheri nyingi za mwezi wa Ramadhani mwisho wa Ramadhani, katika kile kipindi ambacho sisi tumeanza kulegeza kamba, tumechoka, tumeanza kupunguza baadhi ya ibada ambazo tulijitahidi kuzifanya mwanzo wa Ramadhani. Tumeanza kupunguza kusoma Qur'ani tumeanza kupunguza kuswali swala za sunna wakati tuliweka azma kwamba ramadhani hii basi sitakosa mimi zile sunan rawatib sikosi mimi kuswali kablia sikosi kuswali baadia sasa zimeanza kupungua tumeanza kupunguza swala za tarawih hamu ya utoaji wa sadaka na kuwafuturisha watu imeanza kupungua katika wakati ambao fikra zetu na mawazo yetu yameelekea katika Idi kwamba Idi inakuja Idi ina maandalizi chakula chake itakuwaje tutamualika nani tutakwenda wapi katika wakati ambapo tunawaza maandalizi ya watoto wetu kwa ajili ya sikukuu, kuwatafutia nguo. Kwa hiyo tukaingia duka moja na kutoka duka jingine tukitafuta mahitaji yao katika wakati huu ambao tumepunguza ibada. Kumbe ndiyo wakati wa kutakiwa kushamiri na kujitahidi katika ibada, kwa sababu kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani ndiyo lenye kheri nyingi kuliko kumi la mwanzo wala kumi la pili na mafundisho haya tumeyapata kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi aliyoipokea Imam al-Bukhari ndani ya sahihi yake kadhalika Imam Muslim kutoka kwa bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد مئزره anasema bibi Aisha Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa linapoingia kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani alikuwa akikesha katika wakati wa usiku kadhalika akiwaamsha ahli zake watu wa nyumbani kwake washiriki pamoja naye katika ibada na alikuwa akijitahidi akijipinda katika ibada kadhalika alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akijifunga vizuri mizari yake nguo yake ya chini fumbo hili alimamu nawawi rahimahullahu ta'ala katika sharhi ya muslim anasema wa maana shadda almizar al itizal 'an an-nisa wa qila huwa kinayatun 'an al-jidd wal-ijtihad fi al-ibada na maana ya kukaza mizar vizuri kama mtu akisema anajifunga kibwebwe maana yake ni kujiepusha na wanawake akijitenga nao katika kumi hili la mwisho, na imesemwa pia ni fumbo hili la jitihada alizokuwa nazo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika ibada. Kwa hiyo katika hadithi hii Bibi Aisha anatuambia katika alikuwa akiyafanya Mtume, alikuwa akikesha usiku akiwaamsha familia yake na akifanya jitihada katika ibada moja katika mambo makubwa ya msingi sana ambayo alikuwa akiyatafuta mtume katika hili kumi la mwisho ni ule usiku wa Lailatul Qadr ambao ni khairun min alfi shahr usiku wa Lailatul Qadr ambao ni bora kuliko miezi elfu moja mtu akiwafikishwa katika ibada katika usiku huo basi ni bora kuliko ibada miezi elfu moja nje ya usiku wa Lailatul Qadr kheri iliyoje kwetu sisi kwa umma huu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kweli umri wetu sisi ni mfupi ukilinganisha na watu waliopita kabla yetu walikuwa wakiishi miaka mingi sana lakini sisi tumepewa fursa hizi na huenda kwa fursa hizi tukawa tuko wengi peponi kama alivyosema mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa inni la arju an takunu nisfa ahli aljanna mimi nataraji nyinyi watu wangu mtakuwa ni nusu ya watu wa peponi fursa kama hizi sasa katika miaka yako kumi ishirini ukazipata Lailatul Qadri kumi ishirini uko wapi ubora wa Lailatul Qadri mnaufahamu nyinyi kwa sababu Qur'ani imeueleza na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi amesema na mmesikia sana inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairum min alf shahr na aya nyingine katika Qur'an inna anzalnahu fi lailatin mubarakah jambo la msingi ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametuambia katika hadithi ambao ni muttafaqun alayhi taharrau lailatul qadr fil ashr al awakhir min ramadhana utafuteni usiku wa lailatul qadr katika kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa ramadhan aqulu ma tasma'un wabillahi at-tawfiq alhamdulillah حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين ndugu zangu waislamu kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa ramadhani ndiyo kumi lililo na kheri kuliko kumi la mwanzo na kumi la pili na sisi sasa hivi tunaelekea katika kumi la mwisho na siku kumi za mwisho za Ramadhani, kile kipindi chake cha usiku ndiyo nyusiku bora zaidi kuliko kipindi chochote katika mwaka mzima. Siku kumi tu, usiku tu, kipindi kile ni bora kuliko usiku wowote katika kipindi cha mwaka. Sasa ni muhimu kuzitumia fursa hizi kwa ajili ya ibada na katika ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiyafanya katika kumi hili la mwisho ni kukaa itikafu msikitini na hivyo inapendekezwa mtu kukaa itikafu katika msikiti ambao unaswaliwa swala ya Ijumaa ukatafuta sehemu yako hapa mimi ndio nitakuwa nikifanya ibada zangu nikisoma Qur'ani nikimdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala nikiomba dua nikiswali sehemu yangu hii hapa hadithi ameipokea Imam Bukhari kadhalika Imam Muslim kutoka kwa Bibi Aisha kadhalika imepokewa kutoka kwa Abdullah bin Umar anasema Bibi Aisha kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ya'takifu fil al awakhir min ramadhana alikuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akikaa itikafu katika siku kumi za mwisho za mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na jitihada zake za kupambana katika kuitafuta akhera na mjua nafasi yake lakini katika sababu zilizomsukuma kukaa itikafu ni Lailatul Qadr Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali katika Lataiful Ma'arif anasema wa innama kana ya'takifu sallallahu alayhi wasallam fi hadhihi al-ashr talaban li Lailatul Qadr وانقطاعا عن الدنيا وتفرغا لمناجاة الله سبحانه وتعالى hakika hapana vingine mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikaa itikafu katika hizi siku kumi za mwisho za mwezi wa Ramadhani kwa ajili ya kuutafuta usiku wa Lailatul Qadr. Usiku wa Lailatul Qadr hutafutwa kwa sababu unapatikana katika siku kumi za mwisho, hasa hasa katika zile siku za witri zile. Sasa lazima ufanye ibada hapo, na si kama wanavyowaza watu, na mambo haya yameshapitwa na wakati, kwamba utalala utaota, kuna jinyota limekuja limekuwakia. Hakuna ni usiku uliotajwa kwa alama zake ambapo wewe unatakiwa uwe katika ibada wakati huo ili uzipate kheri zake kwa hiyo alikuwa akifanya itikafu kwa ajili ya kuutafuta usiku wa Lailatul Qadr lakini pia kuikata dunia siku kumi si nyingi kazi zipo na maadamu sisi tuna watoto tuna shida tuna njaa tuna afya tutahitaji tu kwenda kazini, tutahitaji biashara, tutahitaji zipo hizo, lakini siku kumi si nyingi, kama ilivyokuwa mwezi wa Ramadhani wenyewe wote si mwingi, ayyama madudat. Kwa al-Imam Ibn Rajab anasema pia ni kwa ajili ya kujikata na dunia, kadhalika kupata faragha ya kumnong'oneza Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati mwingine tunatoa mifano kwa ajili ya kuyakurubisha mambo siku kumi kwetu ni nyingi kujipinda kwa ibada na hatuwezi kukesha hatuwezi kutumia usiku mwingi kwa ajili ya ibada lakini kuna mambo mangapi ambayo sisi tulishawahi kukesha kwa ajili yake sio mambo ya ibada hayajazi chochote katika akaunti zetu za akhira mambo mangapi huenda mengine yana faida katika dunia yetu eh, labda yatatupa riziki lakini mengine hayana faida yoyote si duniani wala akhera na tumekesha kwa ajili ya mambo hayo kuna watu wanakesha sasa hivi mafundi cherehani kwa sababu oda za kazi zimejaa watafuta dunia yao kwa ajili ya riziki kama walivyofanya hivyo wakati wa shule zikifunguliwa kuna wengine wakesha kwenye viwanda vyao kwa ajili ya kazi kuna wengine wamekesha kwa ajili ya mpira. Mechi za mpira zinachezwa mbali usiku mwingi, na hawezi kuikosa mechi hiyo, ataisubiri. Sasa kuna faida gani ya kukesha kwa jambo kama hili zaidi ya kwamba wapata furaha tu ya nafsi yako ambayo haina faida duniani wala akhera? Kuna watu walikesha kwa ajili ya ngumi, ndondi kuna mpiganaji wake anapigana ngumi zinapiganwa mbali tena usiku mwingi usiku wa manane twaitoa mifano hii kuyakurubisha mambo mimi nasubiri bwana ayaangalie mapambano mpaka lile pambano limalizike basi kuna wengine wanakesha kwa ajili ya kula mirungi tu wanasaga mirungi mpaka alfajiri inaingia ndo anakwenda kulala kuna wengine wanakesha kwa ajili ya mazungumzo tu itakuja stori hii itaondoka itakuja stori hii itaondoka wengine wanafunzi wamekesha mwaka mzima hapa kipindi chake cha mwisho cha mtihani anakesha wengine wanaweka maji kwenye madishi asilale asome lakini linapokuja swala la siku kumi za mwisho za Ramadhani ambapo kuna Lailatul Qadr ndani yake basi usingizi unakuwa mwingi lakini kucheza michezo mingine katika siku hizo hizo hamna shida kwa wale wenye makeram na madrafti magemu mbalimbali hamna shida atapata nguvu lakini linapokuja suala la kukesha kwa ajili ya kusoma Qur'ani kusoma ilmu kuswali nguvu hakuna pana shida ya sheitani hapa ayuha nasu ibadallah na pamoja na kuhusia nafsi yangu hii ni fursa hatujui kama tutaipata hizo siku kumi hatujui kama tutazifikia hatujui tunamwomba Allah atufikishe na tuzipate kheri zake tukizipata hizi hatujui kama tutazipata zinazofuata sababu kipindi cha mwaka ni kirefu na uhai hauko mikononi mwetu tujipinde katika kusoma Qur'ani kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuswali swala za sunna swala za tarawih tujitahidi kutoa sadaka hiki ndiyo kipindi chake ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل توبتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وصلى الله على سيدنا محمد قوموا إلى صلاتكم